บุ๊กทูเก้าสิบเอ็ดนาวดูเยกอนุประโยครองลงมาที่หนึ่ง جملات وابسته با که یک หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น فردا احتمالاً هوا بهتر می شود คุณทราบได้อย่างไร از کجا این موضوع را می دانید؟ ดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น امیدوارم که هوا بهتر بشود เขาต้องมาแน่ او یقینا می آید แน่หรือ آیا این مسلم است؟ ดิฉันรู้ว่าเขาจะมา من می دانم که او می آید เขาโทรมาแน่ او مطمئنا تلفن می کند จริงหรือ واقعا ดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมา من فکر می کنم که او تلفن می کند วายมันเก่าแน่ๆ این شراب یقینا قدیمی است คุณรู้แน่หรือ این را شما دقیقا می دانید؟ ดิฉันคิดว่ามันเก่า من احتمال می دهم که شراب قدیمی است หัวหน้าของเราดูดีมาก رئیس ما خوشتیپ می باشد คุณคิดอย่างนั้นไหม نظر شما این است؟ ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียว به نظر من که او حتی بسیار خوشتیپ است หัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ رئیس حتما یک دوست دختر دارد ๆ คุณคิดอย่างนั้นจริง ๆ หรือ واقعا چنین فکری می کنید؟ เป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้ว خیلی احتمال دارد که او یک دوست دختر داشته باشد